Magandang araw Kuya Red at sa lahat ng tigapakinig ng SHS at ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Donnie at isa pong silent listener ninyo. Ginagawa ko po kayong pampatulog kahit hindi na nauunawaan ng <laughs> pamilya ko kung anong trip daw ba ang meron ako at ginagawa ko kayong pampatulog. <laughs> hindi ko nga din alam kung itong ibabahagi kong karanasan ay matatawag bang gift or nagkataon lang. Hindi mo pala alam eh, diwag wag na lang. <laughs> wag na to. <laughs> Hindi, meron lang. Siyempre sabi niya, ah, bata pa lang daw po siya ay may nakikita na siya ng mga spirits at mga unidentified creatures. Ito po ay saling kwento o isinaling kwento ng mga matatanda. Siyempre ito po ay galing sa lola ko at 86 years old na po siya. Hindi na nga din po niya ito maalala dahil meron po siyang Alzheimer. Ito po ay kwento niya tungkol sa kanyang lola noon at uh, ang tawag nga po nila ay Ilay or Ilay, tama ba? Ang ibig sabihin daw nito sa kanila ay lola din. Si Lola ay mahilig daw pong maligo sa ilog noon katabi ng isang balon. At habang siya nga daw po'y naliligo sa tabi nun, bigla pong nakakita si Lola ng Lola ko ng isang babaeng kumikinang daw talaga sa liwanag. Ang buhok niya ay kulot pero ginto. Tawagin niyo na lang po ako sa ngalang Chelsea. Hindi ko po ito tunay na pangalan pero ito po'y ngalan ng aking manika na ibinigay sa akin ng aking yumaong lola. Ito po ay galing Amerika at ilang bahagi ng katawan nito ay gawa sa porcelain. May tuturing ngang vintage na ito dahil hindi mo na makikita na may nagbebenta ng ganito. Kung meron man, tiyak ko ay segunda mano. Pero hindi po patungkol sa manika <laughs> yung kwento ko. <laughs> okay. So kala ko tuloy yung manika na intro pa lang to ha, ah, intro pa lang. Sabi niya, nais ko lang po ibahagi sa inyo yung depressing at medyo creepy na nangyari sa aking buhay. At lahat po ng kwento nilang ito ay atin po mapapakinggan. Siyempre dito sa subscribers, Hilakbot Stories, mga kwento ni na Donnie, JB at Chelsea. Dito lamang sa segment nating ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yo, yo, yo! <laughs> Maraming salamat na naman na paririto ka. Talagang inumpisa na po natin ng konting patikim sa mga kwento natin na ito ngayon. Yung mga itatampok natin for this episode para nang sa ganun makahabol yung ilang mga uh, nalilate sa ating kwentuhan. Pero bago po yan, para makahabol din po talaga yung iba sa first story natin, Ipapatiktik muna natin ang mga sumusunod lalo na yung mga tiga data miners by ito? Data miners uh, lalo na po sa mga tiga Bigo app sabi niya, ngayon si Red, kinalat ko na po sa office ang tungkol sa hilakbot. <laughs> Sabi niya, salamat si Jerry May Apa Apasyonado. Thank you! Ang kanyang pangalan. Ito ay galing po sa SHS noon sa isang live chat. Si Tesba, patiktik din po kami dito si Red, sina Jess Gali at si Ando at si Maria Marie. Magandang hapon daw po sa lahat at meron din dito uh, si Maricar M na 6 months member na natin. Maraming salamat. Ganon din sa mga channel members, uh, mga nakikinig at talagang solid si Samson Mabalay lalo na yung mga yun na lagi pong nagpaparamdam sa live chat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you! Uh, yung, wag na yan si Miss Shasha, hindi natin nakikinig talaga yan eh. No? <laughs> wag, may favoritism. <laughs> Hindi, biro lang po. Sa lahat ng mga channel members, uh, sisigapin namin, kukunin ko yung listahan sa susunod. Pero first story muna tayo at uh, welcome sa mga baguhan lamang dito sa ating kwentuhan. Ganito po dito sa SHS, kung naiengkanto ka at di mo gusto, puntahan mo yung mga regular episodes na lang natin para direkta talaga na kwentuhan ng naroroon. Dito kasi for entertainment purposes, pagsasama-samahin natin yung mga kwento ng ilang mga subscribers at legit na solid HTV positive nating listeners from podcast dito sa YT at syempre sa ating Facebook. So unahin po natin ang kwento ni Donnie. So tulad ng nabanggit kanina, bata pa lang daw po siya ay nakakakita na siya ng mga espiritu at yung mga unidentified creatures. Hindi nga po kasi niya talaga malaman kung ano ang tawag o ngalan ng mga ito. So balikan natin yung kwento niya. Mostly kasi Sir Red ang mga nakikita ko ay maliliit na tao na may pakpak, paminsan ay malaking aso na baligtad ang ulo, may lumulutang na apoy, mga ganon. Pero itong karanasan kong ikikwento ngayon ang siyang lubos na ipinagtataka ko. Kung natatandaan po ninyo Sir Red yung isang aksidente uh, na kinabibilangan o kinasasangkutan ng Best Link College of the Philippines sa Novaliches noong Feb 2020 ah, Feb 20, 2017 na kung saan may mga naaksidente po doon sa Tanay Rizal. Doon po kasi dapat gaganapin yung NSTP activity nila. So two days before that, ay papunta po ng Novaliches o papunta po ako ng Novaliches malapit sa SM kung saan nakatira yung aking kaibigan na malapit din po doon. So two days before po nang maganap ang aksidenteng iyon ay sakay po ako ng bus papunta sa Novaliches. Tapos po yung bus na sinasakyan ko ay huminto sa tapat ng school ng BCP. Kasi po, BCP? Okay, uh, sabi niya, kasi po may, sa- may sasakay na pasahero sa tapat noon. So habang nakahinto po doon, napatingin ako sa tapat ng school at pagtingin ko po ay nagulat ako kasi meron pong itim na anino na naroroon. Naglabasan po lahat ng itim na anino na yon doon, doon po mismo sa loob ng school at tumawid sa kalsada. Nung tinitingnan ko sila, Nagulat ako kasi yung bus na sinasakyan ko ay doon po sila sumakay. Napatayo po ako sa gulat kasi nakita ko na nag-akyatan yung mga anino at nawala sila sa mga upuan na pinuntahan nila. Ah? ah okay, so lina- linawin natin. Umakyat ang mga anino, umupo ang mga anino, tapos bigla din silang naglaho o biglang nawala. Isa doon mismo sa inupuan ko ay pinuntahan ng isang anino. So dahil nga nakatayo ako at nagulat talaga ako, nakita ko rin kung paano po sila nagtagusan sa nagtagusan yung mga anino sa mga pasahero at sumakay at sa sumakay pang dalawang pasahero. Ulitin ko yon. Nakita ko po kung paano nagtagusan yung mga aninong iyon sa mga nakaupo ng pasahero at sa sumakay na dalawa pang bagong pasahero. Yung takot ko po talaga nun Sir Red ay talagang hindi matutumbasan ng kahit na ano kaya talagang umara ako bigla. Pinara ko talaga at bumaba ako sa bus na yun. Nakita ako ng konduktor at napansin niya yung takot ko. Hindi na ako nagpaliwanag kasi nga kahit ako man ay nagtataka. And then pagdating ko sa tropa ko sinabi ko sa kanya yung naranasan ko. Sinabi niya na sana'y walang mangyayaring masama sa school dahil baka daw premonition ko na iyon sa maaaring pwedeng, mang, maaaring pwedeng masamang mangyari kasi nga nanggaling po sa eskwelahan yung mga anino. And then kinabukasan ay umuwi na po ako sa Marikina. Nadaanan ko ulit yung school at tahimik na ito. Hanggang sa kinabukasan nga Sir Red, pag uwi ko galing Novaliches ay nagulat ako sa balita sa TV dahil binalita nga doon yung aksidenteng naganap sa Tanay. Bus accident at namatay yung mga estudyante po nung sinasabi kong college. Umiyak talaga ako noon matapos ko mapanood yun. Inisip ko kung bakit ko naranasan to. Sinabi ko sa papa ko yung naranasan ko tungkol dito at pinayuhan niya ako na ipagdasal na lang yung mga kaluluwa ng mga estudyanteng naging biktima. Na sobrang kaiisip ko nga ng tungkol dun Kuya Red, dalawang araw ko pa itong napanaginipan. Marami pa po akong karanasan Sir Red na gustong ibahagi tungkol din sa mga panaginip ko pero may kinalaman naman sa pandemic yung iba. So next time daw po niya ito uh, atin, uh, next time daw po niya ito babanggitin at sana nga ay ma-share mo agad para at least mabigyan din natin ng uh, compilation episode itong mga premonition mong ito kung sakali man na hindi lang ito yung para sa iyo ay nakakatakot. Okay? So God bless po sa ating lahat sabi niya. Laging tandaan na ang pangyayari sa buhay ng tao ay laging magkakaugnay. Masama man o mabuti, kakaiba man o hindi. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Uy, gagi naaalala ko tong ano na to, uh, aksidente na ito. Kasi syempre, kailan na yun? 2017, di ba? Uh, tingnan ko lang ha. Andito sa Google, mahanap naman to agad eh. Ayun no, uh, ah, sabi dito 13 students at saka yung driver yung namatay dito po sa aksidenteng ito na kung saan yung driver um, naipit, malala, pinakamalala din talaga naipit siya. Tapos pinutol talaga yung kanyang uh, mga paa. I mean yung kanyang binti. Kasi talagang napuruhan. Pero after ata nun, ilang oras matapos yung pagtanggal ng kanyang mga severe ano nga, uh, part ng kanyang katawan, namatay din yung driver. So ang dami din pong inikutan kasi itong kwentong, I mean itong aksidenteng ito na kung saan nag-file pa nga 'di ba itong mga kaanak ng uh, Danios doon sa uh, mismong paaralan at saka talagang malaking balita ito nung taong iyon lalo pat nangyari siya Feb kakaumpisa pa lamang ng 2017, 'di ba? So far ito na ilang taon nang nakalipas, sana nga naayos na ito at sana nga no, wala naman ng kahit papaano naging aberya. Kaya nga ito po yung sinasabi nila guys eh, yung tungkol sa mga field trip. Kaya minsan talaga lalo na siyempre yung uh, mga nakababatang pinsan at uh, syempre yung mga nakababata, yung mga batang pamangkin natin. Kapag may mga field trip tuloy, parang alam mo yung traumatic para sa iyo yung ganito. Ayaw mo siyempre mangyari kahit naman kanino yan eh. Kahit sa hindi field trip. Kaya kung hanggat maaari kung mas mainam talaga na dalhin nyo na lang yung mga bata o kaya isama nyo na lang sila sa mga trip, puntahan nyo na lang mag do it yourself na lang kayo napuntahan kung saan man kayo pupunta para at least pag yun ang nataon na field trip nila dun sa lugar na yun at least nauna nang nakarating yung pamangkin mo or ano 'di ba or mas maganda para fair na lang talaga lahat uh, wala nang field trip field trip I don't know kung sa, sa ibang school wala na talaga tinanggal na rin yung dahil na sa mga ganitong klase mga aksidente 'di ba na tinanggal na nila sa curriculum tinanggal na nila doon sa mga activities ng eskwelahan yung mga field trip kaya talaga nakaka, nakakatakot at ang isa pa kasi dito pag nagkataon kasi na uh, ito totoo to ha ah, kapag pipirma ka kasi ng mga ano eh ng mga waiver hindi liable, not held liable yung eskwelahan or kahit sino pa man, yung kasamang guro or kahit sino pang mga staff ng eskwelahan doon sa magaganap. Kaya talaga nakakatakot din talaga na pumayag 'di ba sa mga ganitong klasing mga uh, lakad lalo na kung involve ang eskwelahan. Di, di mas mainam na lang talaga na Uh, katulad din po ako, sinasabi ko sa inyo, syempre naka, nakapag-attend na rin tayo ng ilang beses na mga <laughs> tito, titos of Manila eh. <laughs> Nag-attend na rin tayo ng ilang beses sa mga uh, meeting sa eskwelahan na kinapapaolo, kinapapalooban ng mga school activities na sasabihin, kay, boto ba kayo dito, boto, pa, boto ba kayo sa ganyan. Ako din isa sa mga umuopos na wag na lang mag field trip yung mga bata. Kung mainam, nadalhin na lang mismo yung field trip doon sa mismong eskwelahan nila. For example, 'di ba, uh, tungkol sa museum pupuntahan ng mga uh, elementary grade students, 'di ba? Why not kung limbawa, mga science museum 'yan or kaya mas ah, all about mathematics, why not mag designate na lang ng isang room or dalawang room doon sa class, I mean sa sa building ng eskwelahan para doon na lang sila, 'di ba, mag uh, mag exhibit para doon na lang at nasa loob na lang ng school itong mga batang ito magbayad na lang ang ticket ganun mas okay pa kaysa yung aalis pa sila although syempre kahit naman din tayo noon uh, exciting talaga kapag nag-field trip kayo pero talagang pag kayo ay alam mo yon talagang maaaksidente ng araw nito kahit gaano kagaling yung driver, kahit gaano man kakondisyon yung sasakyan, kung talagang nakatadhana para sa inyo to, talagang mahirap pero mahi- mas mahirap talaga sa mga maiiwanan. 'Di ba? Ito po ay syempre katulad ng sinasabi natin, nakakalungkot man na isipin na may mga ganitong nangyayari talaga. Uh, hindi naman natin talaga may iwasan beyond our control pero kahit saan man kayo magpunta, kahit hindi yan field trip, kahit saan man kayong lalakbay, Siyempre magdasal at talagang hing- hingiin ninyo yung gabay ng may kapal para nang sa ganun, di ba? uh, makarating tayo. Kahit slow, slowly but surely, sabi nga nila, kahit magmaneho ka dyan na, na napakabagal, kahit abutin ka ng apat na oras kung wala ka namang hinahabol na uh, deadline o kaya wala kang hinahabol doon na timetable sa pupuntahan, slowly but surely makakarating ka naman eh. Ingat lang, 'di ba? Ganun lang talaga lalo na sa mga katulad natin na nagmamaneho. Alam niyo alam niyo 'yan. Uh, ingat at i-condition hindi lang yung mga makina ng sasakyan kundi pati yung sarili natin i-condition natin. 'Di ba? Huwag ka magpapakapuy at wag alam niyo na 'yan, malalaki na kayo. Hindi ko na kailangan i describe pa dito <laughs> o kaya i-discuss dito. Maraming maraming salamat sa kwentong ito pero when it comes dun sa mga parang premonition, ikaw din ba may premonition kang katulad nito? Kung meron ka, sabihin mo yan, ikwento mo yan sa amin at i-share mo yan dito sa subscribers si Lakbot Story sa pamamagitan ng pag-type nung na, na yung kwentong mong ito, yung karanasan mong ito na personal at saka isend mo yan sa sindakstories2008 at gmail.com or kung halibawang gusto mong i-VM na lang para straight to the point first hand experience may kikwento mo, ganun din. Wala maingay sa background, hindi ma-echo yung lugar na pagre-recordan mo, malinis kumbaga at saka pwede mo namang isulat yan and then basahin mo, inarate mo sa pamamagitan ng yun nga, uh, kung paano estilo mo. And then isend mo din yan yung voice message mo sa nabanggit nating email, okay? Maraming salamat dito sa kwentong ito si pangalan niya si Donnie at medyo nakapag throwback na naman tuloy tayo dito sa storying ito. Anyway, ito namang susunod na kwento mula po kay JB at ito po ay tungkol sa kwento ng kanyang lola base sa naging experience niya kasama yung lola ng lola niya. Okay? So ito ay tungkol parang sa engkantada ang datingan nito eh. So ito na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So bukod dun sa kanya sinabi kanina na kumikinang daw yung babae as in maliwanag talaga. Bukod din sa kulot yung buhok, kulay ginto din daw ito. May hawak daw yung babaeng kumikinang na palayok na ginto din pero nakatalikod daw ito. Hindi daw ito humaharap kahit na tinatawag ni at ah, tinatawag ng lola ni lola ni JB. Si Ilay. Ilay po ba? Tama ba yung intonation? So nilapitan at hinawakan niya daw yung buhok dahil first time talaga niya makakita ng ganong klasing babae. Hindi akalain ni Ilay at hindi din niya naisip Nakakaibang nilalang pala yung babaeng iyon. Bigla na lamang daw po siyang nanginig sa lamig at pag uwi sa bahay ay nilamig na rin daw po siya na para bang may kung anong malamig na yelo na yumakap sa kanya. Kinagat daw po ang paa at yung kamay niya para magising dahil ganun po yung ginagawa sa probinsya, uh, sa probinsya kapag emergency kasi bigla pong nagkasakit o bigla na lamang po nagkaganon si Eli pero humihinga pa naman daw po siya. Hanggang sa naramdaman na daw po nila na parang may bumangga sa bahay nila dahil talagang yumanig yung buong bahay. Hindi makapaniwala ang lahat. Bigla na lang din daw pong nalagutan ng hininga si Eli. Pero bago yun, nabanggit daw po ni Eli na may isang elemento ang nakita niya at dapat hindi daw po pinagsasab- ipagsasabi ito sa iba yung kanyang nakita. Kinuha daw siya ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Kung saan man si Ilay, isa pa rin po talagang hiwaga yung biglaan po niyang pagkawala. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Short pero naroroon yung kwento na sinasabi ni JB. 'Di ba? Ito po ay base doon sa kwento ng lola daw po niya na 86 years old na ngayon at ito yung lagi po niyang kwento daw sa kanila na experience nung lola naman nung lola nila. So medyo may katagalan na. So kung halimbawa ikaw din ay meron ding kwentong katulad po nito, uh, isend mo rin yan sa ating email at tungkol sa mga engka-engkantada. Actually, uh, maraming nagsasabi sa Philippine mythology lang talaga sila present pero base na rin sa mga nakikita kasi natin ng mga kwentuhan natin pagdating dito sa pagdating dito sa SHS <laughs> pagdating dito sa SHS masasabi talaga natin na hindi lang sila pang myth or mga alaalamat lang na alam natin eh, di ba? Um, mahirap i-explain lalo na kung ikaw ay hindi naman talaga personal na nakaranas at personal na nakakita. Yun lang naman din yung sa atin dito, di ba? Kape ni Lola Trinidad, available po ang Steep Coffee, limited stocks only, HTV merch, hazelnut and butterscotch. Tikman na bago matikman ng iba. Order na bago ma-order ng iba. Check out na bago ma-check out ng iba. Check nyo na rin po yung iba pa mga items natin dyan na available, mga on hand, para magamit o ma-deliver na namin agad sa inyo, okay? Third story naman at ito po'y mula kay Chelsea. Ibinahagi po niya sa pamamagitan ng email at ito naman ay tungkol po sa kanyang uh, depressing at medyo creepy na bahagi ng buhay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Dalawa po kaming magkapatid at ako po ang bunso, single at 26 years old. Ang kuya ko naman po ay 40 years old at meron na pong asawa. Matangkad po si kuya at nasa 6 feet siguro yung height niya. Malaki po yung katawan niya dahil mataba. Nung siya ay malusog pa at walang sakit, ang katawan po niya ay inabuso niya talaga. As in panayang ang sigarilyo, Alak dito, alak doon at wala po siyang kontrol sa pagkain. Hanggang sa kung hindi nga ako nagkakamali, na-ospital po siya dahil sa stroke noong 2020. Ikwento ng aking nanay na nung na-admit si kuya sa ICU, nakakita daw siya ng mga bagay na hindi nakikita ng isang ordinaryong tao. Kinakausap din siya ng ibang katabi niyang pasyente na wala namang malay yung pisikal na katawan. Kwento pa nga po ng tatay ko, talagang nakakita o nakakakita si kuya ko sa tuwing nagkakasakit po siya. Tapos, nung ilang taon makaraan yung kanyang pagkakasakit, hindi na po ulit siya na stroke. Pero pagsapit po ng 2022, na-diagnose po siya na meron na siyang kidney failure. Kaya nagda-dialysis, sorry, nagda-dialysis na po siya. Bumalik sa kanya ang mga negatibong ginawa po niya sa kanyang katawan. Kung ako ang tatanungin, wala akong pagmamahal sa kuya ko dahil siya ay matatawag na prodigal son. So kapag sinabing ganito guys, ibig sabihin nyo parang Um, pangit naman kasi kung sasabihin natin na ano eh, na bulagsak, alam mo yon <laughs> Taong bulagsak o kaya palatapon ng kayamanan. Uh, kaya sabihin natin na parang ano, mil- one day millionaire, uh, mapangwaldas, yung waldas ng waldas. Parang ganon ang ibig sabihin nito. So ayun na nga, Uh, siya ay graduate ng nursing pero ilang beses din po siyang bumagsak sa board exam. Nagkaroon din siya ng anak sa labas. Nag-aaral, siya, nag-aaral po siya ng pagtuturo. Nakatapos nga siya, nakapasa sa let, pero hindi naman po pinagpatuloy yung propesyon bilang teacher. Wala pa po sa isang taon kung susumahin mo ang lahat ng kanyang job experiences. Magaling lang siya sa umpisa, magastos, walang utang na loob, walang respeto at mataas ang tingin sa sarili. Failure at mainitin talaga ang ulo. Mahirap lang po kami, Sir Red. Matyagang pumipila ang nanay ko para sa gamot at pinansyal na tulong para sa pambayad ng dialysis na binibigay ng gobyerno. Noong nakaraang taon, nakaranas nga ako ng bagay na hindi ko inaasahan. Tag-ulan, malakas ang kidlat at biglang nawala ng kuryente. Mahimbing po akong natutulog nang biglang may bumulong sa akin sa kanang tenga malademonyo, malalim at may pagka-husky yung boses at sinasabi niya na sumama na daw ako sa kanya. Hindi po tanong yung sinasabi niya eh, kundi talagang nang uutos. So nagising ako at bigla ko na lang sinabing hindi. Yun po yung unang beses na nakaranas ako ng paranormal at hindi naman na po naulit. Kung nag-iisip ang nagbulong sa akin, sana ang kuya ko na lang ang kinuha niya. Grabe ka! You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV positive listeners. Si- Chelsea, seryoso ka talaga dito sa ano na to? Or talagang may, may galit ka? May galit, alam mo, Guys ha, ito ha, ito po talaga yung sinulat niya ha. Bin- binabasa ko lang. So kung kung i-judge talaga natin yung story niya, uh, parang ano eh, 20%, 30% lang talaga yung something paranormal. Um, tungkol talaga ito sa galit niya kasi nakikita mo kung paano po niya ini-stress out yung bawat salita tungkol dito sa ginawa kasi ng kanyang kuya. Although sige, kung pupuntahan natin yung isang isang uh, bahagi o isang sulok nitong kanyang istorya, kahit ako man, kahit siguro naman, may ganito rin akong kapatid. <laughs> Shout out kay. Patigtig din si Kuya Drew at saka si Ate Rain. <laughs> yung mga kapatid kong pangit. <laughs> Hindi, mahal na mahal ko yung mga yan kahit doon hindi kayo nagkakasundo. Pero syempre, mga ganitong edad naman na kami. So, nagmamahalan na lang. Mababait yung mga yan. Pero sabi ko nga sa inyo, wag na tayo masyadong mag-dwell sa personal natin. Pero kung ako man, meron akong ganito. Chelsea, makinig ka ha. Kung ako man, meron akong ganito talaga na kapatid lahat naman sasabi nila may black sheep of the family, meron talagang parang ganito. Pero kung base sa iyong kwento lang ha na isang part ng story mo na tungkol dito nga na parang nagsayang lang talaga yung mga magulang mo, yung, yung I mean parang napag-aksayahan siya. 'di ba ng ng mga ng ng resources kumbaga halos lahat 'di ba mula sa pag-aaral nakapasa nga pero hindi nagpatuloy ang profession minsan talaga magtatampo ka na lang eh 'di ba? Hindi mo lang kasi sinasabi sa amin, uh, hindi mo lang sinasabi sa akin, Chelsea, kung ganito rin ba yung naging turing sa iyo ng iyong pamilya? Kung bakit parang ang tingin ko ay parang nagsiselos ka or parang yung kimkim ng galit mo pinag-uugatan, selos, or kaya dahil doon sa nangyari na parang ang daming nasayang na sandali itong si kuya mo. ba? Diba? Pero sabi ko nga sa inyo guys, ito sorry na Chelsea kung sasabihin ko naman sa'yo na kahit gaano tayo kagalit sa isang tao, kahit gaano man talaga katindi yung personal nating inis o kaya yung kahit na ano pa man na nararamdaman natin sa isang tao against sa isang tao. Please, wag naman po natin sanang hihilingin yung pagiging unfortunate niya, yung kamatayan or pagkakasakit, yung kung ano mang something negative, Uh, hindi makakatulong yun eh na parang para sa akin lang ha, ah. ewan ko lang kung makikinig ka sa akin Chelsea pero sana naman may effect din kahit papaano sa'yo itong sasabihin ko kasi kahit papaano kadugo naman natin sila kahit papaano ay kamag-anak pa rin naman natin sila ituring na lang natin silang tao kasi kung tutuusin wala namang dapat ding sisihin sa nangyari sa kanila dahil sila at sila pa rin talaga yung ito hindi na masyadong hilakbot ang datingan nito guys tungkol na sa family life and ano to. <laughs> para tayo, para tayo sinugo ng ano eh, ng parokya ni San Miguel. <laughs> ni San Rafael kung sino pa mga arkanghel para para bigyan ka ng kaunting uh, kaunting <laughs> advice tungkol dito. Ito tinatawa ko lang guys kasi baka sabihin na, hindi naman nakakatakot tungkol na sa ganito. Eh kasi ito guys ha, ah, eh, ano, seryosohin natin tong bagay na to. Kasi napaka-striking para sa akin yung sinabi niya sa bandang dulo na yung demonyong bumulong daw dito kay Chelsea, eh parang hinihiling na niya yung kuya na lang daw sana yung kinuha at wag siya. So parang ganun, parang masyadong, alam mo yun, na-stress. Ako yun na-stress doon. Nasabi, ulitin ko nga, kahit gaano pa man katindi ang galit natin sa isang tao, please wag na wag naman nating i-wish yung ganitong klasing bagay. Kasi Sabihin man natin na talagang galit ka dahil sa mga pinagdaanan niya, galit ka or kinikimkim mo yung sama ng loob mo dahil sa mga nangyari sa buhay niya, wala ka na dun eh. Ilabas mo na yung sarili mo dahil siya ang may gawa nun. Ha? Kung pagbabasihan ko lang yung kwento mo. Siya ang may gusto niyan, ginusto niya yan. O kaya lahat naman talaga kasi, di ba, lahat naman na nangyayari sa buhay natin, uh, sum total yan ng uh, mga naging, naging gusto natin, naging preference natin, naging desisyon natin sa buhay, eh kung ganyan talaga yung nangyari sa kanya, eh ginusto niya yan, eh kasalanan niya. Ngayon, kumbaga, inaani niya na yung kanyang mga 'di ba, yung kanyang mga ginawa na mali noon, 'di ba? Na kung saan maaaring itong pagbibigay sa kanya ng ganitong klasing sakit, eh talagang ito na nga yung pagpapabaya niya, ito na nga siguro yung kabayaran doon sa mga ginawa niyang hindi marunong ano, rumispeto, mataas ang tingin sa sarili, walang utang na loob, parang ganyan. Nakikita ko naman sa isang banda na after ka doon sa feelings ng iyong mga magulang. Yes, oo, nararamdaman natin to. Kaya ganun na lang yung galit mo sa kanya. ba? Diba? Kasi isa pa yung paghihirap din ng nanay mo na siya pa yung 'di ba pumipila, siya pa talaga yung 'di ba para maisalba pero kasi hindi mo naman pwedeng questionin yung pagmamahal ng magulang sa isang anak kahit gaano pa man katarantado yan. <laughs> kahit hinahanap niya si Tiger. <laughs> di ba kahit ganun nanggugulo yan sa eskwelahan, nag, nag, nag-drop or kahit na naman, di ba? Kahit ganyan din, sabi ko sa inyo, kahit ganit, ganito rin po sa akin sa personal, ito kunin ko na rin yung opportunity dahil may ganito tayong issue. Kahit ako man talaga, meron at meron din naman tayong hinanakit sa mga kapatid. Kahit syempre hindi tayo pare-pareho na naging achievement or naging uh, uh, tinungo sa buhay or kaya sabi natin ng mga naging uh, fortune, sabi natin ganun. Swerte, sabi natin ganun. Ano talaga to eh, uh, minsan ang gawin na lang natin, turuan na lang natin sila ng leksyon sa pamamagitan ng tulungan mo ng minsan, tulungan mo pa na ikalawa, na ikatlo, sa ikaapat wag na. Hayaan mo silang tumayo sa sarili nilang mga paa. 'Di ba? Kung, pa, kung pa, nga parang ganoon eh. Sa, sa amin lang din syempre kahit naman kami nagkakaroon din ng kami ng issue ng ganito pero never ko namang winish na maging ganito si kuya, na maging ganyan si ate, 'di ba? Na mga ganun. Kasi kahit papaano kapatid at kapatid mo pa rin 'yan itong mga to. Ngayon, kung ito nga 40 years old na siya, sinasabi niya life begins at 40 nga, dito niya na nararamdaman yan, siguro ito na yung kabayaran, ito na siguro yung parang panahon na magsisi na siya sa kanyang mga ginawa at hayaan mo na lang na Hayaan mo na lang na mangyari sa kanya yung mga pwedeng mangyari. Di ba na katulad nito mas mainam na habang may oras at nandyan pa rin siya, eh anuin mo na rin, tulungan mo na lang yung mga magulang mo na humanap na lang din ng pagkakataon na para, di ba humanap na lang din ng financial support, mga ganyan. Uh, para na sa ganun, di ba, madugtungan yung buhay ng kuya mo which is ito nga siguro yung idea ng nanay mo kung bakit nagpapakahirap siya na humanap ng kung kani-kanino ng tulong pinansyal para nang sa ganun madugtungan pa rin yung buhay niya. ba? Diba? Kaya magsilbi din itong aral sa iyo na sana wag mong tutularan yung tinahak ng kuya mo at saka maging kumaga inspirasyon sa iyo na down na down na nga si kuya mo ngayon siguro hindi na siya nakakalaban kahit papaano sa iyo hindi mo na rin masasabi sa kanya na uh, oy gago ka kasi ginati parang sisisihin pa natin siya sa ganong part tulungan mo na lang 'Di ba? Kasi ito na yung kabayaran nun eh. Ito ito na yung nangyayari sa kanya eh. Ito na yung uh, pag ito na yung sinasabing worst case scenario lalo na sa mga nangyari sa kanya. Lalo na sa mga ginusto niyang mangyari sa kanya. Ito yung mga tinanim niya noon, so ito na yung inaanin niya na ngayon. So ito na siguro kahit papaano maging ano na sa kanya to, maging parang kabayaran na. So wag mo na rin din pahirapan yung sarili mo. Lalo pat syempre ang parang medyo nasaktan din ako doon sa part na sinabi mo sana kuya, kuya ko na lang kinuha niya. Pero kung in some cases, kapag minsan itong sinasabi mong ito ay eh, sana kinuha na lang siya para hindi mo na makita yung paghihirap niya. Minsan case to case basis talaga eh ma- mahirap mag-judge talaga ng kwento ng isang tao lalo lalo hindi naman tayo pare-pareho pero sa nakita ko lang naman kung gaano kadiin yung mga salita na binitawan mo dito parang galit ka 'di ba? Ang hirap, ang hirap mo siguro i-pacify. Uh, wag mo na lang siguro kahit papano mag-sink in pa rin kahit papano sa iyo yung sinabi kong ito kasi pinag-ukulan kita ng pansin. Pero since par- hindi naman tayo pare-pareho ng pinagdaanan, pero tingnan mo na lang yung kuya mo bilang isang tao. 'Di ba? Bilang isang kung hindi mo siya maigalang nga na bilang isang kuya na kung hanggat maaari hindi na lang kayo magkadugo, tingnan mo na lang siya bilang tao na naghihirap at itong paghihirap niyang ito, sabi mo nang parang deserve na siya, deserve niya na ito dahil ito talaga yung ginusto niya kasi mangyari, 'di ba? Pero wag naman nating hihilingin yung ganung bagay. Nakaka ano lang, di ba? Nakaka panlumo, 'di ba? Anyway, maraming salamat sa Chelsea ah. kahit papaano sana pinakinggan mo rin yung side natin or kung meron pang deeper talaga na kwento tungkol dito na hindi <laughs> tungkol sa hilakbot. Uh, yun lang naman yung naghihilakbot part niya, yung parang scary part niya, yung parang may bumulong daw sa kanya, kunin mo na lang yung kuya ko, wag na mo, di ba? Parang ganun, nakakatakot nakakatakot na ikaw mismo galing mismo sa bibig mo yung ganun, di ba? Lalo pa hindi mo ba pinahalagaan yung paghihirap ng nanay mo na siya nga yung nag effort para madugtungan yung buhay ng kuya mo kahit papaano, di ba? Tapos gusto mo na lang hilingin na ganun. Parang ganun. Anyway, Maraming maraming salamat sa inyo guys. Medyo nadala lang ako sa last story. Sana kahit papano kayo din kung may pinagdadaanan din kayo sa pamilya, pwede niyo rin po sabihin sa akin. <laughs> Ika-counsel ka na. Wala ko kang magalala, free counseling on air. <laughs> free counseling. Naggusto. <laughs> Hindi na ilakbot to eh, kaya ayaw nila pakinggan tong SHS. Pero wag ka ha, kahit naman ganito guys, meron at meron naman kayo mapupulot sa akin. Kahit hindi naman ganito kasira ulo tong narrator at di ako gagsing galing ng mga idol ninyo. Kahit <laughs> paano naman may makukuha naman kayo sa akin. And kung may may dadagdag kayo sa sinabi ko, i-comment nyo na yan sa comment section. Basta supportan nyo rin po lahat ng mga channels, mga brother YouTube channels natin. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming maraming salamat. Ako po muli si Red, ang inyong counselor ngayong araw nito. <laughs> At agad sa susunod po natin na kwentuhan, tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan. Para lahat tayo ay solid, HTV, positive. Love you guys! May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.